דקות ישראל. Iisraeli minutid. tere, hea Pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. rekordarv juute külastas tänavu Puurimi pühade ajal Jeruusalemma templimäge. tänavu oli neid nelisada viiskümmend kolm eelmine Puurimi püha külastatavuse rekord tehti kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kui Templimäele tõusis kolmsada viisteist juuti. tänavune külastatavus oli viiskümmend viis protsenti kõrgem möödunud rekordist pandeemia aastatel kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend üks oli Templimäe külastatavus väiksem seoses piirangutega. Templimäe külastajate hulgas olid ka tuntud rabid Jehuda Glik ja Itzhak Brand, Nad ütlesid, et Templimäel oli kõik rahulik, vaatamata äärmusislamistide üleskutsele mässuks. turvajõud olid ka rünnakuteks valmis. eelnevalt oli piirkonnast ära viidud isikud, kelle kohta oli teave, et nad plaanivad mässu läbi viimaste aastate on üha rohkem juute hakanud külastama Templimäge. seda mitte ainult puurimi või teiste suuremate usupühade aegadel, vaid ka tavalistel tööpäevadel. juutide Templimäe külastamine on suurte piirangutega araablased võivad sinna minna igal ajal kõiki teid pidi kontrollimatult. nii kristlased kui ka juudid pääsevad Templimäele vaid läbi turvakontrolli tööpäeviti ja lühikestel ajahetkedel hommikuti. turvakontroll ei lase läbi inimesi, kes kannavad kristlikke või judaistlikke sümboleid. Templimäel ei ole kristlastele ja juutidele lubatud palvetada, ka vaikne palve on keelatud juudid pääsevad üles ainult rühmadena, iga rühmaga läheb kaasa ka turvamees, kes kaitseb neid rünnakute eest. templimägi muutub rahutumaks islamiusuliste pühade aegadel. mitmed nende vaimulikud juhid ässitavad neid üles. mässudega ühinevad eriti sageli noored. Iisraeli võimud on alati suutnud saata sinna piisavalt turvajõudusid, et olukord kontrolli all hoida kahekümne kolmandal märtsil algab islamiusulistel pühakuu Ramadan. selleks valmistuvad Templimäel nii islamistid kui ka Iisraeli turvajõud. ebavõrdse kohtlemisega juutide jaoks kõige pühamas paigas ei ole paljud juudid rahul. siiani on Iisraeli valitsused hoidnud staatus quo'd, mida ootavad neilt nii Araabia riigid kui ka lääneliitlased aeg näitab, kas käesolev valitsus suudab seal ka oma rahva huvisid kaitsta ja esindada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtus möödunud nädala lõpus Itaalia peaminister Giorgia Meloniga Roomas. lisaks peaministrite kohtumisele toimus jutuajamine ka Netanyahu ja Itaalia asepeaminister Matteo Salvini vahel kohtumise teemadeks olid Iisraeli gaasieksport Itaaliasse, mageveetehnoloogiad, põllumajandus, innovatsioon ja palju muud. asepeaminister Salviniga räägiti ka Itaalia suursaatkonna Jeruusalemma kolimise võimalikkusest selle teema kohta kohtumise lõppedes kommentaare ei antud. kõigi oluliste teemade osas edastas Netanyahu Itaalia valitsusele kutse saata delegatsioon kohtumiseks Jeruusalemma. Itaalia valitsusel on kõrgendatud huvi gaasi ostmiseks Iisraelilt. seoses Vene gaasitarnete katkemisega vajab Itaalia uusi energialahendusi. Iisraeli gaas võib saada üheks neist üheks võimaluseks on veeldatud gaasi saatmine Itaaliasse laevadega, võimalik on ka gaasitoru rajamine Küprose kaudu Itaaliasse. kuna gaasitoru pikkuseks tuleb ligi tuhat üheksasada kilomeetrit, oleks seda võimalik teostada kahe kuni nelja aasta jooksul. selle maksumuseks võib kujuneda hinnanguliselt üle kuue miljardi dollari valitsusjuhtide kohtumist mõjutas kindlasti ka sarnane maailmavaade nii Itaalias kui ka Iisraelis on võimul parempoolsed valitsuskoalitsioonid. Itaalia asepeaminister Matteo Salvini oli ka poolteist aastat tagasi Roomas toimunud Jeruusalemma palvus hommikusöögi võõrustajaks. sel ajal oli ta senatoriks opositsioonis. oma kõnedes väljendas ta vankumatut sõprust Iisraeli suhtes. Netanyahu Rooma visiiti saab kahtlemata pidada õnnestunuks. tema järgmised Euroopa reisid on plaanitud Berliini ja Londonisse, seda juba lähitulevikus Jeruusalemma linnavalitsus on vaatamata tagasilöökidele turisminduses lootusrikas. Iisraeli turismiministeerium tõdeb, et potentsiaal ei ole pärast pandeemiast tingitud sulgemisi täidetud. turismile mõjuvad pärssivalt kõrged hinnad. Jeruusalemm on Iisraelis kõige tihedamalt hotellidega kaetud. nelja aasta jooksul on plaanis lisada linna veel kolm tuhat viissada hotellituba kõige olulisema osa külalistest moodustavad kristlikud palverändurid ja diasporaa juudid. juudid ööbivad enamasti luksuslikumates hotellides, kristlikud külastajad eelistavad tagasihoidlikumaid tube, mis on taskukohasemad laiemale üldsusele seoses hotellihindade tõusuga on rohkem turiste otsinud ka kodumajutuse võimalusi. see siiski ei ole kõigile sobivaks variandiks. erinevat Jeruusalemma külastavad turistid suhtuvad erinevalt ka hotelli asukohta Jeruusalemma külastavad juudid ei nõustu ööbima araablaste linnaosades. kristlike turistide hulgas on neid, kes valivad araablaste linnaosa odavama hinna pärast. kõik seda siiski ei tee. Iisraeli turismiministeeriumi plaan on kasvatada kogu riigi turismi kümne miljoni külastajani aastaks kaks tuhat kolmkümmend. hetkel tundub, et selline eesmärk on liiga optimistlik Jeruusalemma linnapea Moshe Lyon on veendunud, et pühalinna tullakse nii või teisiti, seetõttu puudub vajadus oma plaane või strateegiat muuta. hotellihindade tõusu on kindlasti märganud ka kõik Iisraeli külastajad Eestist. Need hinnad olid paljudele liiga kõrged ka enne pandeemiat. nüüd on reisija jaoks tõusnud nii majutuse kui ka toitlustuse ja transpordi hinnad. kahjuks mõjutab see tahes või tahtmata mitmete reisile mineku otsust Iisraeli osas on kahjuks üks erisus. see on ainus piiblimaa, mistõttu sellel puudub alternatiiv. küsimus taandub vaid sellele, kas sinna saaks reisida üks kord elus või hoopis sagedamini. see oleneb kindlasti kõigist reisiga seotud hindadest ja reisija võimalustest seda endale lubada möödunud nädala lõpul raputas ärimaailma teade USA suuruselt kuueteistkümnenda panga Silicon Valley Bank pankrott. teade selle makseraskustest tekitas panga jooksu ehk klientide püüde sealt võimalikult kiiresti oma raha kätte saada. see omakorda kiirendas panga probleeme oma kulude refinantseerimisel suurpanga krahhi võrreldakse kahe tuhande kaheksanda aasta globaalse finantskriisiga, mis sai samuti alguse ühe USA suurpanga langemisest. kuna tegemist on tehnoloogia ja startup sektorit rahastava finantsasutusega, on sel ka tugevad seosed Iisraeli kui ühe maailma juhtiva startup riigiga Silicon Valley Bank omab harukontorit Tel Avivis, kus on sadade Iisraeli tehnoloogiafirmade kontod halb uudis jõudis Iisraeli, kui peaminister Benjamin Netanyahu oli Roomas kohtumas Itaalia peaministriga. otsekohe saatis ta sõnumi Iisraeli, et valitsus hakkab koheselt probleemiga tegelema rahandusminister Bezalel Smotrits teatas, et kutsus kokku erikomisjoni, et uurida probleemi mõju Iisraeli firmadele. ta ütles, et nende valimislubaduseks oli tagada riigi majanduslik stabiilsus. seda ta lubas ka jumala abiga teha ta ütles, et tema juhiseks Iisraeli majanduse administreerimisel on piibel. probleemile lubas ta valitsuse poolt leida kindlasti lahenduse. peaminister Netanyahu ütles, et see kokkuvarisemine ei ohusta Iisraeli majandust, mis on tugev ja stabiilne tänaseks pole veel teada, millised mõõtmed selle panga kokkuvarisemine võib globaalselt võtta, kuna sellel on harukontorid lisaks Tel Avivile ka Londonis, Stockholmis, Saksamaal, Indias, Hiinas ja mujal mitmed riigid peavad otsustama, kas ja kuidas selle tagajärgi on võimalik pehmendada. tundub, et Iisraeli rahandusministri põhimõtteline seisukoht nende probleemide lahendamisel on parim, teha seda piibellikult ja Jumala abiga. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu If I were a rich man, yubby doddle diddle doddle diddy diddy diddy dum. All day long I'll biddle diddle dum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yubby diddy diddy dubby diddy diddy diddy dum. All day long I'll biddle diddle dum. If I were a little biddle rich, I'd be with rooms by the dozen right in the middle of the town.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 Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly fly the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, Sunrise, sunset, swiftly fly the years, one season following another, laden with happiness and tears. May the Lord protect and defend you. May he always shield you from shame. May you come to be in Israel a shining name. May you be like Ruth and like Esther. Dakot Israel Iisraeli minutid